markus suura jeɗɗi aya go'o yahde laso e tati fina tawa mamiraɓe farisa en e janginoɓe tawreta gom ƴiwuɓe ursalima piili isa ɓe ji'i aahiɓe makko gom no nyamira juuɗe tunnuɗe gam lotiray no fina tawa maɓɓe telsiniri ni gam farisa en e yahudankoɓe fuu nyamata de lotay juuɗe mum'en faa laaɓa finatawa mamiraɓe maɓɓe on ɓe tokki de ɓe ƴiwi luumo ɓe nyamata de ɓe lootaake iɓe jogi laabi finatawa ɗuɗɗi ɗi ɓi tokki hano lawƴude kore e ƴogirde e taasaaje jamdi denne farisa'en e janginoɓe tawreta ƴami isa bi'i ɗume waɗi ko aahiɓe maɓen tokkata laabi finatawa mamiraɓe meɗen iɓe nyamira juuɗe tunnuɗe o jaabiiɓe o wi'i annabi isaaya woofay baa seɗɗa nde sappino on onon on munaafiki'en hano no windori lenyol ngol no teddina kam e kunduɗe mum'en amma ɓerɗe mum'en no boɗɗi kam ɓolumɓe dewanta kam se goonga jannde de ɓe jannginta den no tilsinooje himɓe tan iisaa ɓeydi wi'ude oɗon boppa tilsinooje allah dey oɗon tokka laabi finatawa himɓe oɗon boppa tilsinore allah faa keɓon darnon finatawa moɗon ngam ɗum ɓurani on ngam musa wi'i teddin bamma e innama o wi'i kaden kuɗuɗo bam mum na inna mum wareede woni jukkungo mum amma onon ne oɗon mbi'a no heƴa deni neɗɗo wi'i bam mum na inna mum ko kandumi wallirdema ɗum woni korban korban woni sadaka allah ko bi'oton non ɗum oɗon kaɗa himɓe wallude baabiraaɓe mum'en na inniraaɓe mum'en kaden hano non moytirton haala allah faa tokkon laabi finatawa ɗi janginton ɗin kaden du oɗon gaɗa kujje ɗuɗɗe nanduɗe hano non gaɗa majjum isa noddi jama'aare den kaden wi'inde kettinade kam on fuu paame huunde fuu ko naatata nder neɗɗo tunninta ɗum amma huunde ko wurtoto nder neɗɗo ɗum tunninta ɗum jomnowru nanoru fuu nana de isa seeduno e jama'aare nden o naatowi nder suudu nden aahiiɓe makko ƴamimo maana bandolgol o wi'i ɓe onon du on paamay na on paamay ko ƴuwata yaasin naata nder hunduko neɗɗo ɗum tunninta jomum na ngam ɗum naatay nder ɓernde jomum nder reedu mum tan ɗum naati kaden duu ɗum wurtoto har haalaaji ɗin isa holliri nyaamdu fuu no laaɓi o wi'i kaden ko wurtoto nder ɓernde neɗɗo ɗum tunninta jomum ngam nder ɓernde neɗɗo miilooji bonɗi ƴiwata kam e fijirde guyka ittol yonki jeenu suuno ganyaande jambi golleeji terɗe cemtiniiɗi muyɗe bonɗe jennooje mawnitaare e bahimaare kujje bonɗe ɗen fuu nder ɓernde ƴuwata kanƴe duu tunninta neɗɗo markus suura jeɗɗi aylaso e nayi yahde woronja no debbo gon mo hana yahudanke gonɗiniri iisaa isa dilli ton fonde leydi tirus o jippi nder ɓaade gom o yiɗa baa goota faama ton o woni amma o waawa suuɗaade wakkati on debbo gom mo ɓingel mum dewel wondi e ginnaaru nani haala makko no haale wari hippi yeeso koyɗe makko debbo on hana yahudanke to finiki nder leydi siriya o rima o ŋaari iisa riiwa ginnaaru dun e ɓiyiiko on amma iisaa wi'iimo accu sukaaɓe ɓen kaara ginan ngam kooƴol nyaamdu sukaaɓe faɗɗana dawaaɗi wooɗa debbo on jaabiimo wi'i goonga joomam amma dawaaɗi doomooji du no nyaama ko sukaaɓe camminta ɗum wakkati on iisaa wi'imo saabe nootaaki maaɗa ki hootu ginnaar dum wurtake e ɓiya on o hooti o tawi ɓiyiiko on no fukki dow leeso ginnaaru dum wurtake e muɗum markus suura jeɗɗi aya woronje e go'o yahde woronje e jeɗɗi no isa yamɗintiniri gorko pahogom mo haala mum laaɓa isa dilli leydi tirus fa'i leydi sidon naati leydi bi'eteendi gure sappo din warti maayo galili o waddana gorko pahu mo haala mum laaɓa ɓe eeli mo o deka jungo makko dow gorko on wakkati on iisaa towtinimo jama'aare den watti kolli muuɗum nder noppi makko tutti memiri tutte ɗen ɗemgal makko gaɗa majjum o teggiti kammu o uumi o wi'i paho on efata ɗum woni cukkite wakkati mum da noppi gorko on cukkiti ɗemgal mum yoofa heddi no haalira no wooɗiri isa tilsini himɓe ɓen to ɓe kaalana huunde de baa gooto amma baa ko o haɗata ɓe dow majjum iɓe ɓeyda haalude ɗum ɗum hayɗiniiɓe faa yotti kaaddi iɓe bi'a golle makko fuu no wooɗi o waɗa pahuɓe nana beebeɓe duu kaala